I neka je salavat i selam na njegovog poslanika, posljednje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najispravniji govor je govor Allah te bareke je ta'ala. A najbolja uputa, najsigurnija uputa i najbolja trasa za džennet je trasa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najopasnije stvari po islamu su novotarije, jer je braćo moja svaka novotarija zavodala. A zatim, vrijeme je izbora. Vrijeme je u kojem oni koji prije 1631. godine nemaju pojma na koju stranu da se okrenu. Isti su ljudi, to jest iste načine rade, iste postupke, samo različite metode onima kojima je jasan put bio u vrijeme kada je Mohamed Salavari se je pozivao Kurhadi i bili Ebu Irada ja pozivam Allahu reci ovaj moj put pa do dana današnjeg ljudi se stavljaju u dva tabora braću moja Allaha mi je drug u tabor Mohameda sallallahu alaihi wa sallam i onaj drugi u kome ima sve i svašta. Ljudi ne znaju kud da se opredijeli, zbog čega? Da li im je sudnet kriv? Ili im je Allah te bare kvotara na udu bila kriv? Što im je objavio tešku knjigu po njima? Pa traži druge pravce i putere. Mimo Allahom te bare kvotara. Teška knjiga je postala i težak sudnet. Pa je tako mnogima dolazak u ove mešćide i ove vrakupske džanije ili u Maloću postalo cijepanje žemata, a u parlament nije. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Kako su se mjerila poremetila? Kada neko dođe ovdje i samo uđe, popije kahu, on je taj koji cijepa muslimane. A kada ode u parlament, i gore laži na Allahu vjeru, onda je on korist za muslimane. Allahu akbar. Kako su ovo šeitani precizno objavili onima koji ga slijede? Pitam sebe i vas, da li kuća koja se zove Allahovo, u kojoj se spominje Allahovo ime, sunet njegova poslanika, i veliča njegov din i uzdiže njegova vjera. Da li može biti razum u odnosu na kuću u kojoj sjede zločinici, dojučerašnji ratni zločinici i oni koji huškaju na ovaj narod? Odgovorite sami. Odgovorite sami koliko su se mjerila poremetila. Zbog čega, braća moja, Zbog čega se ovo dešava? Zato što je u srcima nosio ove dave i njegovi sljedbenika pojavio se pesimizam. Mnogi hoće da imamo želja za 24 sata. Mnogi bi htjeli i misle da je ista besplatna vožnja. Da se možeš samo vozati kako ti paše i da te na ovom putu ništa ne treba zanesiti. Nije braćo tako. Nije braćo tako u Allahi. Mnogi su mislili da je Islam samo dobra kefala, plata, a kike samo dava, pozivaj. Dok je Allah nije iskušao. Zajedno nao se ima. Međutim, kada je Allah te bareke u Teala dao svoje obećanje, hasime nasu a yutraku a yakulu amanna wa hum la yuftanun da će nas iskušati onda smo se pojavili وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Oni koji su govorili istinu i oni koji lažu. Oni koji su govorili istinu su oni koji su ostali na onome na čemu je Rasul sallallahu alaihi sallam je koja sahabi. A oni koji lažu su oni koji konstantno mijenjaju kurs. Pa danas su bili u islamskoj zajednici instituciji koja je najmnogobrojnija, je li tako? Pa kad su vidjeli da im je ona zatvorila vrata, ajmo sad u parlament. Dokad i dokle ćete lagati nas i one oko nas. Dokad i dokle? Zar neko misli da će se ova vjera uzići sa Čekićem u parlamentu? Za neko misli da će se ova vjera i ponos ovom narodu vratiti time što će svake godine izabrati neku novu budalu lažnivca kome nije ništa drugo da samo da pare uzme? Kao je primjer onaj raživac iz Goraža, patnija pravog puta, koji ništa nije sredio prvo u svojoj kući. Ne liči ni na šta. A poziva po Anu i Sunnetu. I on se zalaže. Rođo moj, prvo sredi sebe. Prvo sredi sebe. Danas su muslimani izgubili nadu. Da će Allah njegovu knjigu i sunet pomoći u vadi. Izgubili su nadu da će Allah pomoći u ovu vjeru. Ali kad će Allah pomoći u ovu vjeru, braćo? Samo na način kad budemo hodali koracima kakvim su hodali i oni najbolji. Nikako drugih. Kaže Allah uzvišeni وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Kaže uzvišeni وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Pobjeda je samo od Allaha. Pobjeda je samo od Allaha. Allahu Akbar. Zašto uzvišeni kaže o rabovi da je pobjeda samo od njega? Pa zato Kada uradiš ono što on od tebe traži, onda je pobjeda sigurna. Jer uzvišeni neće pomoći vladine, neće pomoći sekulariste, neće pomoći demokrate. Smije niko da kaže da će nakon što uđe svi tu i tamo ili kod novotara doći pobjeda od Allaha. Onda lažiš na Allaha te barem je dan. Jer on to neće pomoći. Kažemo glasno i jasno, neće uzvišeni pomoći ništa što nije objavio Rasulusa na Allaha Ništa! I to je ta matematika. To je ta smjernica i to su ti pravci. I to je partija pravog puta. Druge nema. Mi smo izabrali svoje vidarstvo tijelo, je li tako? Onaj koji izabere jedno, njemu više ne treba. Mi smo izabrali kartice za glasanje. A na njima piše La ilahina la Muhammedu Rasulullah. To su naše bitake. To su naši tehteri, to su naše knjige, to su naše svjedočenja za sudni dan. To je ono što treba da ponese svaki musliman. Jer će nositi glasačke listice na sudnjem danu, na kojima će pisati Milorad Dodnik, Haris i Suleman Dinić, Dinić i Nina i Najmeda Mohamedu Rasulullah. Ovdje trebamo izabrati. Ovdje pišemo šta smo napisali i potpisali i za koga smo glasali, braćo moja. Na sudnjim danu nemamo pravo izbora, gotovo je. Tato kada dođemo ne možemo birati. A ko ti garantuje da čim potpišeš da nećeš umreti? Ko ti garantuje? Ko ti garantuje? Zar ne bi volio da dođeš na sudnji dan pa kad se budu dijelili te defteri knjige? Zar ne bi volio osim luđa kada se budu dijeljene knjige ti dobiješ u svoju desnu ruku evo je tu sam dobio sam u desnu ruku sam radost da nas ljudem radoviće blago meni blago meni meni je džete došla mi knjiga u desnu ruku pa vidiš sve sama dobra djela pokrio ti Allah sramote i grije tvoje oprostio ti a ti se raduješ ili da dobiješ u ili da dobiješ uljevu ruku, a u njoj piše parlament izglasavanja, bio si ovdje, ovde si bio, ovdje si slago, ovdje si uljevo, ovo si prevario. Ja ima ga zine, amiru limeta, kolo ne marate fanun, objednici, kaže Allah. Zašto jedno govorite, drugo radite? Kebor makten na, makten na ende kulu, kebor ende vajente kulu, marate fanun. Kako je Allah mrsko kad neši djela ne prati? Zašto radite ono što ne govorite? Što govorite? Zašto ne radite ono što govorite? Zašto uzvišeni kaže? Zašto radite suprvo ono što govorite? Kako onda može reći rob Allaho? Ja vjerujem u Allaha. Ja vjerujem u njegova poslanika. Ja vjerujem U zalike kitabu la rejem fi, la rejem fi, nema sumnje, ja u to vjerujem. A onda sve to svoriti u stranu i tražiti druge puteve kako bi povjerovao ovo prvo. Lažiš o rahmi. Lažiš o rahmi jednom jedinu. Ovakva akida nije akida Muhammeda ne i sallatu vasallam. Njegova akida i vjerovanje posljednika Allahova poslanika je vjerovanje u Allaha, u Meleke, u sudnji dan, u knjige i vjerovanje da će Allah pomoći ovu vjeru na način samo kako je on zadovoljeno da se radi. Nikako učini. Innam ajhibbu ladine ju qatilu nefise bili cafem kenehum bunjan nasus. Allah voli one koji se na njegovom putu bore. Na njegovom putu. Koji je to Allahov put? Pitam sebe i vas i sve one koji šaraju po putevima raznim i putevcima. Jer je lao put demokratija, jer je lao put komunizam, jer je lao put Amerika, jer je lao put NATO pak, jer je lao put židovi, jer su nadelikanti, jer su novotari. Smije niko da kaže, smije iko da se usudi da kaže da je ovo lao put. Ne smije Allah mi jednog jedinu. A ako ne smije, onda inna Allah i vrpu ne žive i u kakiru ne pise mi je i sapem krenu u nam Allah voli one koji se na njegovom putu bori, kao da su bedem čusti. Koji neće posutati, koji su kao ljudi ne stali da brane ovu vjeru. Subhanallah i razim, pravo je čudo, pravo je čudo i čudim se ljudima. Kaže Allah, ne الذين آمنوا لكيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار كاج الله تبارك وتعالى او بيانيتي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا kada se s kjafirima, s nevjericima sukovite, a njih bude puno, leđe im ne okrećite. Leđe im Uzvišeni, braćo moja, kaže U najtežim momentima kad se borimo puškom i sabljom, a njih ima puno, nemojte im leđa obritati. Udrite slavđe sinom, ja sam sa vama. Pa šta je onda u miru? Šta je onda u miru? Šta treba da radimo u miru, braćo moja iz... Jeli? Šta treba da radimo u miru kada uzvišeni kaže onda kada ti duša dođe do ovde od krvi, probijanja, ubijanja i mesa na sve strane? Nemoj leđa okretati. Osim da se vratiš čine paru da se boriš. Šta onda u miru? Pogledajte kako mi okrećemo leđa. Allahovo vjeri i dali poslanika sa Allahove sene. Kako će se prepoznat istina ako se izmješamo? Kako će se prepoznat istina, pitam sve i vas, ako se izmješamo s novotarima, sa sekularistima? I nije problem ako se izmješaš, kao što se mješao Ibrahim alaih selam, Nuh a.s. Šuajb a.s. Sali a.s. Kako su se oni miješali? Jesu oni šutili kad su bili među njima ne vallahi, Nego su im odmah rekli, recite, la ilaha ila la, tako se miješao i posljednji Allah, posljednjih sallallahu alaihi wa sallam. Tako se isto miješao pa je pozvao, recite, la ilaha ila la, oni se miješali, oni šutili. To je ta razlika. Oni se miješaju, ali žute, ništa ne govore i naprotiv, okrenuli su svoje jezike samo prema nama i samo prema ovoj dali. Ništa im nije problem na ovom svijetu i na ovom duljanuku, ni kockaladnice, ni lažovi, ni kamatare, ni lopovi, ni kurve, ni homoseksualci, ni kafane, ni muzika, ni diskoteke, ni šije, ni sufije, ni ajmatovica, ni rafidije. Samo je problem skupina muslimana koja je napravila sebi Allahove kuće i u njima veliče Allahove ime. Samo im je to 24 sata preokupacija. Je li to din? Je li to vjera? Je li to vjera Allaha uzvišeno? Kur hatu kur hanekum, inkutum sadikim, donesite dokaz već jednom, ako istina što govorite. Zašto mi donesete dokaz? Ako kažem da smo novotari najveći, donesi dokaz. Allah mi odmah ćemo ostaviti. Odmah ćemo ostaviti. Ali kad kažeš da se umaloči učitelj vjeronauke izvršio pedofilizam sa tvojim maloletne djece, Allah mi, Allah mi i Ajšu smo tužili za ovakve stvari. Gore. I za Ajšu majku pravljeni su rekli da je počinjena zinaruka. Pa što to čudi nas? Ko je to uradio? Hajde traži smutnice među nama. Hajde traži tome među nama koji lažu. Koji jedna čekaju da bi se neko putali sa ove se riječi. Valahi. Valahi. Kada nestane dokaza, onda se ljudi povlače za lažina. Kada nestane dokaza, onda ljudi lažu da bi obezvrijedili da neće nikad nikom. Ova dava ne zavisi ni od mene, ni od tebe. Ne zavisi ni od poslanika, sallallahu alaihi sallam. On je preselio, on je mrtav. Uzvišeni te bare, kako dala je sa nama. Allah, gospodar nebesa i zemlje, koji sve vidi, čuje i sve zna je sa nama. On će nas pomoć. Hasbun Allahu an ibn al-Rakir. Neka znaju svi dobro koliko god da lažu i potvaraju na ovu davu, ona ide. Ona ide vallahi iz dana u dan ona ide. I sve je više i više. Što nama nije brojnost jeda, ali kažem onih ljudi koji su počeli da razmišljaju. Neko može da klanja bajram kad njemu prahne i u garaži, a neko ne može ni u Allahove kući bajrama. Pa On nema prava, ti imaš pravo. Gdje je sad dokaz? A mi kažemo, pravo ste uradili. Da ste ga klanjali na njim, opet ste dobro uradili. Imate dokaze. Zašto tako kažemo? Jer nam Allah naređuje pravdu. Jer nam Allah naređuje pravdu. I neće i razilaženje. Mi znamo pokret, ali naše ni najmanje neće nam se otkriva. Zbog čega? Zbog čega vraćati? Jer neko misli da će naštiti nama? Pa su hladala. Ako mi guramo Allahu vjeru, onda vas prepuštamo Allahu te barake vetala. Ko što smo i završili sa ovim pričama sa njima, prepuštava Allah u slučaju, dosta je više. Nema više smisla, pozivajte u što hoćete. Idite kud hoćete, ali nama blagodati ovog mešina i vakufa neće nikomu kvara. Mi smo uživali bajram namazu i u blagodatima koje nam Allah te bare kvetala daje i ovim bajramima danas i džumama i uživamo, alhamdulillah, i hvala Allah na tome. I nismo doživili, ne daj Bože, nismo doživili da ne znamo kud ćemo i šta ćemo. Pored ovakvu pomoćini za koje su muđajde krv kronili i dali u nema pare i muslimani čitavog svijeta, ali se nađe neko pametan da iznosi fetve i zabranjuje Allahovim rabovima da kanje na džumu kada mi hoće. Ko ti je dao pravo za to? Ko ti je dao pravo za to? Ko ti daje pravo za to? Pa braća lutaju I idu sutra da ne pravili bajrame na drugim mjestima. Zbog čega? Samo zato što se to ne sviđa Mustafi. Samo zato što to se ne sviđa Muftas Mustafi. Jer tvoja vjera, tvoja akida i postupci i govor moraju biti u slavu sa onim što Mustafa kaže. A ne Allah i ovo poslanik sa Allahom i sebe. I neka i medina i čitav islamski svijet. Kako Mustafa kaže, tako mora biti. Vidjet ćete, braćo Allahi, ono u počinji vakuf ono je i moje koje je njihovo. Ali iz mudrosti nećemo da pravimo belaje, da ulazimo, imamo pravo. Da skupimo hiljadu mladića i kažemo noće si vercu moćini, da ga vidim ko će zaustaviti. Isto koji je ovo. Ali ako budemo govorili razum da nas istirajte, imate pravo. Ali teško ono, teško ono koji na račun prolivene krvi i onoga što su muslimani davali za ono gore, želi da mali manipuluše i misli da je to njegovo vlasništvo. Teško njemu. Mi držimo vrata ovdje svima otvorena i recite svima vallahi koji god hoće daja, učenja, ali buju mehleve sehre, ali znaj mi znaš dobro da je se ovaj džemat i ovi džemati odrekli puno bolji od njih. Ako budeš rekao sa ovom bimbera nešto što ne voli Allah njegov poslani, letit ćeš u ovo žito preko puta. To ti ne gire. A bujru sjedi i govori. Sve jedan od njih. Vujru ne dođe i ne govori. A ne da se priča po ulicama i po cestama i po kafanama. Ovakvi su, onakvi su, jesu to, nisu to, vujru. I pogledajte kako Allah brzo pokazao. Počinja je dio nas. Ne može nam biti drago to što se dešava Allahi. Ona je dio nas. I mi smo onda dali. Svaki od nas. Zašto nam branite? Zašto sprečavate? Lažovi jedni. Pokazalo se ono što smo davno govorili. Kada Mustafa kaže, tako se ovi okreću. Kad bi Mustafa rekao, krenite se prema Maroku, ovi bi se okrenuli, nikakav nije problem. Zbog čega, braćo? Zbog čega ja vas pitam? Zbog čega? Šta ćeš reći? Oni koji za mi kažemo da su kao šehidi preselili, da vozu učuješ ili zub, ili ne znam gdje više. Šta ćeš im reći ti koji danas ne daš da se penje na mimber? Bilo ko? Šta ćeš reći njima na sudnjem danu koji kao svjedoci dođu da su se borili za Allahu vjeru i da su oni sebe ovog voza? Šta ćeš reći? Šta ćeš reći Allahu te barek ili tada za imetak muslimana koji su dali za to? A ti braniš. I pogledajte, dok su nama govorili, govori da je ovdje ulaz zabranjen, nije Allahami. Inspektori koji su me ispitivali, koji ispituju, nisam pozvao ovdje, dođite ovdje. Pozivamo sve redom, sve nevjernike i čafere i murtanje monatike, dođite ovdje, ali ćete slušati šta se govori. Pa ako još primate, ako nešto izlazi napadne, tvoj problem. Ali da branimo nebo Allahi. I pogledajte kako Allah brzo pokaza ko brani i ko ne da. I kome je stalo da čekati veoma brzo. Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulila Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kao što rekao braćo, ova dava ide jedan po jedan Allahom dobrotom volji i pomoći mešćice pravi. Hvala Allahu, dava je provrla. U Gračanici kod Živinica je džamija malo većeg oblika, prepuna braća. Svjedok sam bio sam ličan. Kada je pola džamije u naše dave ljudi bez brade, Allahu akbar. I rekao sam, nikad mi draže nije bilo da vidim ljude bez brade iz bradama sada ne sad. I valahi to tako mislim. To sam rekao i crno gori u džamiji. Ista situacija. Ovo nešto govori. Da ovi ljudi, ovi momci, ovi dječaci vide ko govori ako laže. Ovo nešto govori da narod neće napustiti oni koji hoće ovu vjeru joj dao. Sve je više i više mešina. U Orahovici se od neki dan udarili temelj za mešin. Bio sam u tim mešin. Sve više i više. Sve što se više bore, sve više Allahova vjera izlazi. Neće nikom gasta. Nija kada bi ja sjedio ovdje, braćo, i lagao 24 sata na ovdje bilan, ja Allaho svjetlo ne mogu gasiti. Kada bi izmišljao fetve 24 sata, ne mogu ništa Allaho. Kada bi petljao koliko god hoćete, pravio izmi cauze, Allah će me razotkriti. Zato savjetujem sebi vas. Naš izbor je Islam. Naš izbor je Allaho, postanik sam Allaho i sebe. On je naš predstavnik. Mi smo njega izabrali. Mi ga volimo i želimo da slijedimo njega. To nam je najlakše i to je najbezbolnije za muslimane. To je najbezbolnije i najbolje za muslimane. Ne najbezbolnije, to je najsigurnije. To je najsigurnija okuda. Mi drugog izbora, braću, nemamo. Drugog braća poslanika mi nemamo. Nemamo drugog poslanika osim njega, ali i sada, tu vas salam. Nećemo, niti ćemo dati pravo da nam se iko nameće lažima da predstavlja sebe, a kaže da predstavlja Muhammeda na Isiratu Vesela. Dobro. Jer i predstavljanje posljednjeg Allahovog poslanika sa Allahove Vesela. To da stavljaš kravatu, da se podbriješ dobro, da učeš cipele ili hlače ili da vrsači. Jel to predstavljanje Allahovog poslanika? Ne bojimo sebe lagati. Ne bojimo da predstavljamo sebe. Nas je Allah uputio. Elhamdulillah. I naša je zadaća i zadatak da ljudi vidje na nama tragove koga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne poslanika iz parlamenta ili ovoga ili onoga, ne vallahi, nego da predstavljamo svojim djelima, likom, kako majskim, tako unutarnjim našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa da ljudi onda izabiraju i kažu, ovi su sunnet, a ovi nisu, ovi momci ne lažu, ovi momci idu pravo, ovi momci ne petaju, Iako ih imao, israjavaju, bore se, daju i žutkuju sve za Allahu vjeru. A ovi su petljanci, ovi su da nas uće učili lako odgovorili, lako sad tako. Allah voli da se to nikad ne desi. Allah voli da se ovo nikad ne desi, braću moja draga. Da na sudnji dan dolazimo, a ljudi živi svjedoci, na dunjavku svjedočili da smo petljanci da jedan dan zovim ovako, sutra govorim ovako, da smo jedan dan jedne godine pozivali u Merhađane sunata vađemata, u džihad, u krvoproliće, u ubijanje, 94.5. godina, svi vam je poznato, samo nakon par godina mi pozivamo u parlament, Allah molim da nam se ovo nikad ne desi. Wallahi braćo, wallahi braćo, Allah te vare kao dala, istini to govori, Allah te vare kao dala, govori svojim robojima, ono što smo govorili da će pokazati među nama ko laže ako govori istinu. Allah kadare kevetara i mi to danas vidimo pokazuje, braća moja, pokazuje ko od nas govori istinu ako govori laž. Zato što je Allah kadare kevetara obećao u Kur'anu da će ovom stvari, ovom se Pozavi da će Allah te bare tjela pokazati i nije dao nikome od nas ovo ekskluzivno pravo da zato što si magistar ili doktor ili bravar ili stolar ili ne znam pekar da ćeš ti što si pametan pokazati ko je na istini koja je laži nema Allahi Allah kaže on će pokazati jel ihrami hasiben nasu a jutraku a jakuru amenome ome uftenu Zar mislite da ćete ostaviti ostavljeni na miru kada ne vjerujete? Kaže uzvišeni, Allah će vas iskušati. I Allah će ko? On će te vare kretala pokazati ko od nas govori istinu i ko od nas laže. I dana u dan, iskušenja su veća, potvore su sve veće, lažu na nas, hvala Allahu da je tako, alhamdulillah i rabu alamin, ne daju nam da spavamo ni 24 sata, puno smo im zahvali na tome. Zašto? Zato što upravo tad Mi još više radimo, još više učimo, još više se borimo. Zbog čega? Pa zato što svako iskušenje prolavate vareke u pravi. I nama je slatko. Lažite, govorite, petljajte na nas, mogu da rade šta hoće, mogu da nas ubijaju, mogu da nas otvaraju, neka šalju na nas šta hoće, šta nam mogu? Šta nam mogu kad je džedet u prsima? Šta ti mogu kad je tvoj džedet u prsima? Tako te naučio Resul Salavali 7. Šta kaže sami na medlu? što kažu na uhudu, naši su u džennetu, a njihovi u džehennemu. To je ta razlika. Pobjede na dunjavnuku, braća moja, ne mora značiti i kada bi došlo od strane nevjenika da smo gubitnici. Ne tako mi je Allaha. Umireš, a ti se smiješ, a on neće da umre jer ima flatu. Vidi razlike na dunjavnuku. Mi živimo za džennet. Mi živimo i ovdje radimo za onaj svijet. El hakumu tekatu, a oni su odani koji zakupne naselje na što budu bogati. Hatta zurtum ul mekabil, sve o kamove na naselje. Allahu ekber, gledajte ovo, sa kažem mišljeni. Zakupne ove naselje, da budu što bogati, da imaju što više para, da imaju što više ekonomije. Slušajte dobro što govorim. Zaokupno je nastojanje da se smjeste u dobre fotelje, da imaju dobre plate, da muslimani budu ekonomski jaki, Sve ih to zaokruplo. Hatta zrtum ume kari. Sve dok grob mene nasele. Allah te bareke od dara je najsinomašniju generaciju muslimana pomogao čime? Svojom krigom i sunetom sallallahu alaihi wa sallam. Oni nisu imali nebude, nisu imali liftove. Nemoj ni reći da Allah je nepravedan pa i ostali su na sinomašnje. Ne valaj! Allah upravo preko radi Allah manhu, vajaduan, najbolje generacije muslimana pokazuje nama, nemojte trčati za dunjalkom, nemojte bježati za dunjalkom, napustit ćete sve, zato radite za ono što će ostati za vas. Zato kupljate bogatstvo za ono što će drugi potrošiti za vas. El hakomu tekatu, hatta zurtu mu mekavir, zar vredi živ žrtvovat, džetete za ovaj svijet, Zar vredi izgubiti kuću u džemetu za ovo ovde? Zar vredi izgubiti takve povlasite i takve ljepote kao što je džemet za ovo ovde? Ovo ćemo sve, braćo moje, ostaviti. Sve ostaje iza nas. Čekaju te će viri, hladna ili topla voda, ništa drugo. Sve što si pojela i potrošilo. I što je ostalo iza tebe, drugi će trošiti. Osim ako nisi dao Allahu, osim ako nisi umlaku fio, blago ono, blago ono ko daje ovdje za onaj svijet. Wallahi, blago njemu. Jer kad dođeš, kako smo rekli malo prije, radostan sam, evo me ljudi, evo me, ona hudba što sam dao prevagila, evo dobri gjera kod mene, u desnoj ruci mi djela. Zar nam to nije cilj? Zar nam ovo nije cilj, braćo moja? Vrijedi li onda? Radi računa za struju? Radi lijepog auta? Radi lijepih žena? Radi dobrog kafića? Dobrog provoda? Ha? Dobrog stana? Fotelje? Ugođaja? Vrijedi li izgubiti dženevske dvorce? Od miska? Od zlata? Bisera? Mrđana? Rijeke? Ali čim se ovo budem zapitao, kad mi ovo bude stojalo iznad moje glave stalno, odmah ću gledati da zaradim sebi zašto. moje sine, evo moje žene, svi smo tu, Allah, hvala, i onda kaže, nećemo više umirati, nema više umiranja, gotovo, završena stvar, nema više struje, nema računa, nema dugova, nema plata, za ovo se, braćo, treba boliti, ahiretu, hajru, evo to je naš život, to je naš život, braćo moja, pogotovo danas, ne trebaju nas, pare, Ne trebaju vraćani za ovu davu. Allah će pomoći u vjeru, zapamtite. Prošli smo teške trenutke zajedno. I ja sam, i vi sa mnom, i sa ostalom vraćom. I zajedno danas smo prolazili. Pa pogledajte kako je Allah pomogao svoju vjeru. Zapamtite dobro. Vajem kuruna, vajem kuruna. Oni koji sletkare, Allah će njihove sletke razvatiti. Ali nadamaj da se što više hvatamo Kur'ana i Sunneta. Danas više nego ikada sutra više nego juče, prečutra više nego prekriče i tako dalje i tako dalje. Stalno, braćo, sasne, hvatajte. Hvatajte se dobro i kutnjacima i rukama. Hvatajte se dobro za Kur'an i Sunet. Ne može ti niko prodavat fiću pod Mercedesa. Ne može ti niko muljat. Ne daj dobi Allah, on putuje da ne skrenimo zapravo putat. Mase ljudi, kada sam neki dan u donjem vakufu dobio letak, nisam ga donio da ne vidite tu grozotu. Jedan od bivših muđahida dobro se potkratio, stavio kravatu, utjeglo se i slikuo se za stranu za bit. La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Ima li ljepši stranke do lave? Ima li bolje puta do lahovog puta? Ima li ljepše išta, braćo moja, da živiš ovaj islam kako Allah je zadovoljan time? I onda si rahat. Zato vam kažem, braćo moja, dobro se uhvatite. Hvatajte se u koštac sa ovim vremenom. Liječimo se Kur'anom i sunnetom. Tražimo din, zikrove, drzove, hodajte, rad, ulažite na Allahovom putu. Ulažite na Allahovom putu, braćo moja, sve će vam se radokrati sve će od sadaka. Allah te barek od tada molim da nas pomogne na istini. Molim Allah te barek od tada da pomogne muslimani u čitom svijetu. Molim Allah te barek od tada da nas sačuva da ne, da, da ne padnemo u pogrešne skupine. Molim Allah uzvišenom da nas čuva da ne padnemo u pogrešne ruke. Molim Allah te barek od tada da nas sačuva svakog zla. Molim Allaha te barake od tada da uputi našu omladnu. Da uputi ovaj narod. Molim Allah te vlareka vodala da nam pokaže istinu istinom, Allah da nam pokaže da je vidimo. Molim Allah te vlareka vodala da pomogne svoje borce i god žive da radne borbe se. Molim Allah te vlareka vodala da nas pomogne da sa naši jezika izlazi sam istina. Molim Allah te vlareka vodala da od nas sloni strah i kravičluk. Molim Allah uzvišeno da nas pomogne da istrajemo na putu dok se ne sa njim te vlareka vodala. Molim Allah te vlareka vodala da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa istinim. Alhamdulillah, rabbi alamin.